Book 2 ห้าสิบแปด 58 58. อวัยวะ Körperteile Körperteile. ผมวาดรูปผู้ชาย Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. เริ่มจากศีรษะก่อน Zuerst den Kopf. Zuerst den Kopf. ผู้ชายสวมหมวก Der Mann trägt einen Hut. Der Mann trägt einen Hut. มองไม่เห็นเส้นผม Die Haare sieht man nicht. Die Haare sieht man nicht. มองไม่เห็นหูด้วย Die Ohren sieht man auch nicht. Die Ohren sieht man auch nicht. มองไม่เห็นหลังด้วย Den Rücken sieht man auch nicht. Den Rücken sieht man auch nicht. ผมกำลังวาดตาและปาก Ich zeichne die Augen und den Mund. Ich zeichne die Augen und den Mund. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ Der Mann tanzt und lacht. Der Mann tanzt und lacht. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว Der Mann hat eine lange Nase. Der Mann hat eine lange Nase. เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt einen Stock in den Händen. เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย Er trägt auch einen Schal um den Hals. Er trägt auch einen Schal um den Hals. มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น Es ist Winter und es ist kalt. Es ist Winter und es ist kalt. แขนแข็งแรง Die Arme sind kräftig. Die Arme sind kräftig. ขาก็แข็งแรงด้วย Die Beine sind auch kräftig. Die Beine sind auch kräftig. ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น Aber der Mann friert nicht. Aber der Mann friert nicht. เขาคือตุ๊กตาหิมะ Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann.